Прашање број 6. Која лозинка ја препорачува Рекс? Еден мал подсетник. Најдобрите лозинки се како реченици, долги и тешко да се погодат.